بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Hammamiz Rasul Akram, kıblimizdur Makka herem, beyat verdik cihad üçün, Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz. Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Rasul akram Rabbimiz Makka haram peygamber bu jihad uchun Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Rasul akram Rabbimiz Makka bayat jihod uchun rabbimiz sobit qadam ulug' robbim sango hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' rabbim turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'inib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى السلام عليكم أزز قرنداشلار وهمشيرلر السلام عليكم أزز قرنداشلار وهمشيرلر sizlar bilan راديو دولقنلار أرقلق ko'rishganligimizdan خرسنمز bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdurashid va mujohid usmon botirning yetakchiligida ilib boramiz bugun hijriya bir ming to'rt yuz o'ttiz to'rtinchi yili zulqadaning o'n uchinchi kuni payshanba tuanda zulqadning oltinchi kunidan o'n uchinchi kunigacha bo'lgan anglitishimizni huzuringlarga sunamiz sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha Aziz radio anglag'uchi qarindoshlar, radio anglag'uchi qarindoshlarimizning talabiga binoan anglitishimizning siyrat sahifasi to'xtatilib, o'rniga hijrat va jihad to'g'risidagi darslik anglitilmoqchi. Qarindoshlarimizning xabardor bo'lib qolishini so'raymiz. طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى İslami davet kısmında Mücahit Buradırımız İmran'ın şehitliknin fazileti doğrusu da kılgan davetini huzurunla sunumuz. Kimninki günahlardan tazdan olsa bana bu şehitlik intilsin. Bugün bu Allah'ın yolu eziyet çekken, Allah'ın yolu hicret kılgan, Allah'ın yolu cihat kılan kişiler kimler dese, bana şu mücahitler, bana şu muhacirler. Buranın nastını verse, şu Allah'ın dinini âli kılıç. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini âli kılıç. Ve Allah'ın dinini de o'ttirg'i chiqqanligi uchun anglitishimizning islomiy she'r qismida jamoatimizdagi bir hamshirimizning mujahida xitobi nomli she'ri o'ziringlarda bo'ladi oxti dema bekor dinla shahidlarning to'kkan qini shu to'kilgan qonlar bilan ko'klar nota yangi yangi robbim bizga bergin quvvat vujudlarda qisos o'ti jihad qilib shirlar kabi lozim tutib o'z amringni Maqsadimiz qonun qilmoq, kalimangni. Hijrat va sarguzashti qismida mujohid birodarimiz Ahmadning hijrat sarguzashtisining oxirini huzuringizga sunamiz. Elib shundan mashinadan yana bir o'sha bizning Turkiston mijaylar o'ltirasizmi? To'plashganda yana bir boshqa joyga bir asatlik yo'l kelmashinda. Shuya qarab mondiq. Bu yerga bir markazga kirdi. Endi biz yerda bir faqat bozorda ko'rganimiz bir faqat avtomatni ko'rganda endi mijaylarniki. qoldik ko'rsak har xil qo'llarni tiz yutibdi pika raket boshqa boshqa qo'llarni shundoq tiz yutib ko'zimizga ajoyib hayot ko'rib kirdi biri hipi qo'ralan silab qo'ymiz tutamaymiz endi o'q chiqdimi deb ta'lim olmagan ekan o'q chiqdimi qo'raldan deb shundaq qorallarga havaslan qarab Tarix sayfimizda abdulla hokamizning sharqiy turkiston to'g'risida nimalarni bilasiz nomli asari diqqatinglarda bo'ladi 1931 yili sharqiy turkistonning qumul viloyatida xitoy tajovuzchilarining zo'r ko'lamdagi musulmon zaminlarini zo'rlik bilan tortib olib bu joylarga xitoylarni yerlashtirish siyosatiga qarshi keng ko'lamli qo'zg'olon portladi shundan keyin qumul viloyatida bir ayolning xitoy soqchi boshlig'i tarafidan zulmga uchrashi sababidan xalq qo'zg'olib Сақчы башлықы ва қоғдығычыларыны өз ішіге алған 32 сақчыны өлтірді. Bu qatımlıq qozgılan naat şiddetlik bulup, Şarkı Türkistan zemininin her qaysi joylarda xalq g'azab kutulup taşqan. Musulmonlar qurollanib, tog'larga o'rilishib, Xitoylarga qarshi turishga tayyorlik ko'rgan. Xitoylar bu qo'zg'olonni bostirishga kuchi yetmay, Rossiyadan jamoat ichidagi yangiliklar sahifamizda musha haftada jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz.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 bo'lgan bu payg'ambar Alloh yo'lida o'ltirilishni arzu qilgan birodarlar. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdiki: "Vallazi nafsu Muhammadin biyadih, lavadittu an aghzuwa fi sabilillahi fauqtal, summa aghzuwa fauqtal, summa aghzuwa fauqtal." Mening jinim ining qulidi bo'lgan Alloh bilan qasam, men Alloh yo'lida g'azat qilsam, o'ltirilsam, yana g'azat qilsam, yana o'ltirilsam, yana g'azat qilsam, yana o'ltirilsam deb qayta-qayta sallallohu alayhi vasallam Allohning yo'lida o'ltirilishni arzu qildi birodarlar. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror qitimni bir g'albi qilsam fathi qilsam yoki g'animatlarni olsam demasdan faqat birdan bir orzusi shahidlikni orzu qildi demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shahidlikni orzu qilganligining o'zi mana bu fazilatninki naqadar yuqori ekanligiga yetadi birodarlar Onun boshqa Peyğəmbərimiz sollallohu alayhi və sallamınki berilgan fazilat haqida aytgan mashhur hadis hammamizga həmmizə məlumluq "Mis şəhidi indallahi sitta xisal. Bəzi rivayətlərdə səbə xisal. Şəhid üçün Allahın dərgahında 6 xislat vardı sallallohu alayhi və sallam. Yəni bir rivayətdə 7 xislat vardı. Bu hamımızga mashhur bo'lib ketgan hadis. Shahid uchun tunji qını etilib chiqqan hamon uning gunohlari keçirim qılındı dedi sallallahu alayhi və sallam. Yəni bir hədisdə yuğfaru liş kullu zambi illa ad-dayn deb kelgan. Şəhidninki hamma gunohlari kechirim qilindi, faqat qarzi dedi. qarzdan başka hem gunohlar kechirim qilinadi dedi sallallohu Aleyhi vasallam bu yerda kullu zanbi dedi hem hammasi kechirim qilinadi dedi mayli cho'ng bo'lsin mayli kichik bo'lsin mayli burunqisi bo'lsin mayli hozirgisi bo'lsin shahidlikka kişinin günahlarının hem hammasi kechirim qilinadi faqat qarzi dedi endi bu qarz masalasiga kelib bu inson bilan inson o'rtasida bo'lgan narsa bo'lg'achqa bu qarz qolib qoldi dedi sallallohu alayhi vasallam Am bu qarz masalasi, bu qarz jihatdan to'sab qolamdi desa, ulamolar jihat farz ayni bo'lgan vaqtda bu qarzlar ham qarz egasini so'rmay javob chiqib ketganlikka ulamolar birdek ittifoq kelgan. Agar qarzi bo'lsa ham jihad qilindi, qilindi, jihad farz ayni bo'lgan holatda qarz egasining ijozasiz chiqib ketsa bo'ladi degan. cihat, jihadu talep, jihadu defeler işki bölünüdü. Biri, yani kapırlarını diyarına bostirib bardığan jihad. Yani birisi, kapırlar bizga bastırıp kirgende biz onun qarshi turadigan cihat. Mana bu şundak, bizga bostirib bastırıp kirgen. Bana bu şundak jihad var, cihat periz Mana bu şundak cihat farz engi aylanğan vaqtlarda qarz egisi, yani qarzlar bolsa ham qarz egisidan sorma cihat chiqib ketdi bu kishi. Agar bu kishi cihat chiqib ketdi, qarzi qap qoldi. Agar qarzi qolib qolgan bo'lsa, varisi o'tab qo'ydi buni. shu kishining varislari bu kishining qarzlarini berib qo'ydi agar umi qilinmagan bo'lsa niyatiga qarildi inshaalloh bu haqda hadis kelgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki bir kishi kishilarni qarz olibdi qarz olibdi niyati ado qilish maqsadi bor ekan kishilarning yo'lini ado qilish maqsadi olgan bo'lsa alloh taolo uniki qarzni ado qilib berdi dedi sallallohu alayhi vasallam ammo kishilarni qarz oldi lekin uni ilm o'zining qilib olish bundoq maqsadlari olgan bo'lsa alloh taolo uni halok qiladi dedi shuning uchun jihod qilgan kishiningki qarzi bo'lgan bo'lsa ham berish niyatida shu qarzni qaytarish niyatida qarz oldi lekin qaytarishning oldida shahid qilib ketgan bo'lsa inshaalloh buning qarziga alloh taolo o'zi kepil bu jihad farz ayn bo'lganda jihaddan qolib qolishga sabab bo'lolmaydi demak shahidninki qarzdan boshqa har qanday gunohlari bo'lib qolsa gunohlarininki hammasi kechirim qilinadi sallallohu alayhi vasallam Kur'an-ı Kerim'de hem Allah Teala diyor ki: "Fellezina haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fi sabili ve qatalu ve qutilu la ukeffiranna anhum seyyiatihim ve la udkhilannahum cennetin tecri min tahtiha el enhar sevaben min indillah ve Allahu indehu husnus sevab." dedi. "Fellezina haceru" hicret kılan kişiler ve uhricu min diyarihim yurtlarından haydap çıkarılan kişiler ve uzu fi sabili mening yolunda eziyet çekken ve qatalu ve qutilu Allah'ın yolda kafirlerden cihat kılgan, kafirlerini öldürgen ve öldürgen kişiler. لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Elbette çokum ben Allah'ın günahlarını keçirim kılmen dedi Allah Teala. Ve la udkhilennahum cennetin tecri min tahtiha al-enhar. Ve ularını aslında östanlar yaqtırdıgan cennetlere kirgizmen dedi Allah Teala. Demek bu ayette hem Allah Teala ayetidir ki Allah yolda hicret kılgan, Allah yolda əziyyət çəkən, kafirlərdən cihad qılıb kişilerin ki günahlarını kechirim qildiganligi ve ularni jannatlarga kirgizganligini alloh taolo va'da qildi mana bu ayet hem oyat ki shahidninki gunohlarini kechirim deli. dalil kimninki gunohlaridan tozalang'isi olsa mana bu şehitlik intilsin bugungi kunda bu allohni yo'lida aziyat chekkan allohni yo'lida hijrat qilgan allohni yo'lida cihat kılan kishilar kimlar desa mana shu mujohidlar mana shu muhojirlar bularning maqsadi nima desa shu allohning dinini oliy bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ali ve Allah'ın dinini de o'ttirib chiqqanlik için kafirlar tarafidan eziyet çekken, Dinni qo'rashdan aziz kelgan şu aziz musulmonlarni, qo'lida koral yok, şu bichoralarni, shu turmularda yetib atgan, ulanın iftit nefsini şu shu şu shu aziz buvoqlarni shu kafirning qo'lidan, zulmidan qutuldirish uchun o'zining jonlarini sapirayotgan kishilar inshaalloh shu şey Alloh taolo sifatlagan, men ularning gunohlarini kechirim qilman degan, mana shu doimiy kishilar shu şey inshaalloh. Bularning maqsadi Alloh yo'lida hijrat qilib chiqishdan bo'lgan maqsadi nima desa, Allohning dinini oliy qilish. Shu izilgan musulmonlarni qutultirish uchun bu yo'lda chiqqanlar uchun Alloh bularning gunohlarini kechirim qilman dedi. Qur'oni Karimdan bo'lgan dalili shahidlarning gunohlarini kechirim qildiganlikning dalili mana shu. Va undan boshqa shahidlarning hisobidan ikkinchisi e, va yara maq'adahu minal jannah. Ba'zi rivoyatda va yara makanahu minal jannah deb kelgan. Jannatdan bo'lgan bo'lgan o'rni ko'rdi dedi. Şehitler cennetin bo'lgan o'rni köyde bula. Ve yücer bin azabül kabr. Ve kabr azabının emin buludu. Şehitler kabr azabının emin buludu. Yeni bir ayet kegende ve yücer bin üstadın kabrı. Ve kabir fitnesinden emin buludu dep kegen. Bir rivayette kabir azabından dep kegen, yeni bir rivayette kabir fitnesinden emin buludu degen. Kabir fitnesinden degeni ulgal tefsir kılıp aytıdı ki, hatta kabirde sual sorak bulmaydı. Peygamberin kim? Rabbin kim? dining nima degan savol so'roq ham bo'lmasdan mana shunday savol so'roqni amin qiladi degan sallallohu alayhi vasallam va ya'manu min al fazail akbar va qiyomat kunisiningki qo'rqinchisini amin bo'ladi cho'ng qo'rqinch qiyomatning qo'rqinchi hargiz oddiy qo'rqinch emas butun kishilar qo'rqib turadigan titrab turadigan shu qo'rqinchdan ota boladan bola otadan qochadigan alloh taolo aytdiki yawma yafirul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va banihi likulli imrin minhum yawma idin sha'nu yughni inson o'zining ota onasidan farzandidan ayolidan urug' tuqqanlardan qochadigan mana shundoq kunda faqat shahidlar amin bo'ladi shahidlar bu qo'rqinchdan amin bo'ladi hatto kishilar o'zining gunohining tufayli ba'zilari quloqni yumshoqqicha ba'zilari gallirg'icha ba'zilari kindiqqicha ba'zi tizlirg'icha o'zining tariga g'arq qilib ketadigan mana shunday qo'rqinchli kunda faqat shahidlar amin bo'ladi yana bir oyatda butun kishilar e, qiyomat kunisi behush bo'ladi faqat Alloh xohlagan kishilar deb kelgan Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam'ı sordu. Bu Alloh halıgan, yo'sh bo'lmaydigan kishilar kimlar deganda, bular shahidlar deb xabar bergan. Qiyomat kunisining qo'rqinchi hargiz oddiy qo'rqinch emas. Payg'ambarimiz sallallahu alayhi vasallam sellem aytdiki, hatto payg'ambarlar ham nafsi nafsi deb qiladigan. Mening holimni bo'lib ketadi deb, faqat o'zining holidan qilib qiladigan. Payg'ambarlar ham o'zining holidan bo'lib qoladigan. Mana shunday kunda shahidlar xotirjam bo'ladi deb sallallohu alayhi vasallam. Ve yudav ala ra'sihi tacul vakar. El yakutat minhu hayrun mined dünya ve ma fiha. Ve kıyamet günü ise şu şehitmin bişiğe hürmet tacisi takıldı. Tacul vakar. Hürmet tacisi onun bişiği kegizledi dedi. Yeni bir rivayette onun da e, iman tonu kegizledi diye. İman tonu kegizledi bu şehit gerek kegen. Ve onun bildiğin yeni bir fazilet Hürül Eylâd'ın 72'si bildi. Ve yüzevcu 72 ve 70 minel Hürül İn. mana bu shahidga Alloh yo'lida jihad qilib o'ltirilgan shahidlarga nim berilsa hurul aylardan 70 kisi berildi bu kishiga mo'minlarga uch desa mo'minlarga Bukhari kelgan hadisda mo'minlarga ikki kisi berildi deb kelgan jannatga kiradigan mo'minlarni sifatlab kelib ularga jannat hurlaridan ikkisi berildi deb kelgan hadis kelgani mo'minlarga ikki ammo shahidlar uchun kelgani uch desa shahidlar uchun 72 kisi berildi degan sallallohu alayhi vasallam va undan boshqa urug' tuqqanlardan 70 kishiga shafaat qilish huquqi bo'ladi. Bu shahidga urug' tuqqanlardan 70 kishiga shafaat qilish huquqi bo'ladi. Mana bu yuqorida aytganimiz shahidlarga bo'ladigan umumiy fazilatlar. Shahidlarga bo'ladigan umumiy fazilatlar. Endi shahid bo'lish oldida bo'ladigan fazilatlar bor. Shahid bo'lib bo'lgandan keyin qabrda bo'ladigan fazilatlar, qiyomat kunida bo'ladigan fazilatlar, jannat kirgandan keyin bo'ladigan ayrim-ayrim fazilatlar bor buni. Shahid bo'lgandan bo'ladigan fazilatlarning biri butun yiqilib chiqqan qon bilan bütün gunohlari kechirim qilingan bo'lsa va shuning bilan birga bu kishi jannatdan bo'lgan o'rni ko'rib turadi shahid qilinadigan vaqtda bu kishi jannatdagi o'rni ko'rib turib shahid qilinadi va bu kishi shahid qilinib shu o'rnidan yetkilib bo'lguncha hurul aynlardan bo'lgan jufti buning qishig'i kap bo'ladi dedi sallallohu alayhi vasallam shu vaqt yana bir hadis kelgan ee, bir kishi shahid qilindi shahid qilindi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishiga shundoq qarab turdi shundoq kulib turibdi kulib turib tuyuqsizdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunda yuzida boshqa tarafga qarab oldi shunda boshqa tarafga qarab oldi sahobalar buni hayron qoldi Ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen bunga qarab e, bir tabassum qilib kulayotibding sen tuyuqsizdan boshqa tarafga qarab oldingu bu nima ahvol bu deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki men buningki ruhining alloh taologa naqadar hurmatli ekanligiga taajjublanib tutdim Allah'ın dargahida bunun ruhunun ne kadar hürmetsiz ağır boğallıkıga, bunun ne kadar ezri gelişkenliği karab, heyran bulup şunda külü tuttum. Şunda tutsam, bununki hürül eyladım boğan cüptü kep şey kaldı bununla. Hürül eyladım boğan cüptü, bununla şey kep kaldı, şununla karı oldum diyen sallallahu aleyhi ve sellem. Yeni bir hadiste bir kişi geldi. Bir kişi geldi. O kişi etti ki ya Resulallah, benim e, çırağım şunda kara, bedenlerim bunda tapırıp durduğun, bunda körümsüz, pul yok, bana şunda bir adam, agar men jihad qilsam men qayerda bo'lman deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar sen jihad kılıp o'ltirsang sen jannatda bulursan dedi shahid kim Peygamber Sallallahu sallallohu alayhi vasallam bu kishini qishligi aytdiki bayyaballohu vajhak ya'ni alloh taolo seninki yuzingni oq qilsin va diningni xushbiroq qilsin Dep shundoq deb bu kishini tabriklagan sallallohu alayhi vasallam va undan boshqa shahidlarniki yana bir e, şehit buluşunun aldın bulduğun yeni bir faziletleri, kerametleri buna şehit bulduğunda ölüm azabını tetimaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehit kılınan kişi ölüm azabının fakat çümülü çakkançlık versin sizde dedi. Bu şehitle fakat çümülü çakkançlık şuncak azap çekiyor dedi. Ölüm azabını tetimaydı dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ondan başka e, bu şehit bulunduğu vaktiki bazı bir karametle Şehit kılınan iken kabir azabı bulunmaydı dedi. Kabir azabı herkes abdi nesemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her daim namazının aldığı keynede, ettigen keşkuruluk zikirlerde qabr azobidan panoh tilagan va boshqalarni qabr azobidan panoh tilashga buyurgan sallallohu alayhi vasallam va shuning bilan birga sahobalarning ba'zi shunday so'ragan ya rasululloh nima uchun bu shahidlar qabr azobi tegmaydi nima uchun shahidlar qabr azobi bo'lmaydi deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shahidga shu jang maydonidagi shu qilishniki paqirab turgan shu paqirqi shuni qabr azobi kifoya qildi dedi shu Allohning azobidan qo'rqib Allah'ın gazibinden korkup Allah buyurgan cihatını kılganlık için şu kafirlar tarafından onun boynunu siltip yürgen şu kılıçlarınınki fakırkı şu dehşet şu korkunuz onun kabir azabı olup küfayı kıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun başka kabirde bulunduğun kerametlerden biri şehitler dünyadan ayrılgan haman yine onun hayatı başındadır. gibi nispeten öldürülgenlik bilingi bilen o, bu hayatından ayrıldı. Şu hemen o kişinin ki hayat yeni başlanırdı. Allah taolo aytdiki: "Va la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun" dedi. Yani bir oyatda: "Va la tahsabanna qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun" dedi. Alloh yo'lda o'ltirilganlarni o'lik deb gumon qilmagin. Balki ular Allohning dargohida tirikdir. Allohning dargohida rizqni turdi ular. Demak, bir ayette shahidlarni o'lik deb teshitdan chekladi. o'lik deb otashdan chekdi dedi Alloh taolo. O'lik gunohlar dedi. Yana bir oyatda o'lik deb gunoh qilmanglar dedi. Demek şehitle Allah'ın bergayda, Allah'ın huzuru da, Allah'ın yinida bula hayat buludu. Başka dünyadaki hayat çıkamaz. Allah'ın huzuru da, Allah'ın yinida durup bunun şundaq hayat yaşaydı bula. Endi şehitlerin o içinde hem de kişilerge bulması mı? Bazı kişilerge bulunan bazı bir faziletler var. Mesela e, e, şehitlerin şey ki bazısınınki ki cesetleri çürümeydiğen. Şehitlerin içinde hemmisi emez. Bazılarınınki cesedi çürümeydiken. Allah Teala bazı kişilerge ana şundaq faziletlendirip koygan. shahidlarning ichida hatto maloikalar yuvib qo'ydigan shahidlar ham bo'lgan hanzala roziyallohu anhu o'xshash hanzala roziyallohu anhu jihodga chiqma degan ovozni angladi o'zi junub edi junub holatda shu buyruqni men qolib qolmay shu buyruq kechikib qolmay deb yuyinishni ham oldirab junub holat chiqib ketgan bu kishi shahid qilingan shahid qilingandan keyin bu kishini shunday bir e, badanlari suv tamchib turgan shunday holatlarni görgəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu mələikələr yuyub qoyğan degan. shahidlarni ichida hatto maloikalar yuvib qo'ydigan mana shunday shahidlar ham bo'ladi undan boshqa shahidlarniki jinninki jannatlarda yeshil qushlarniki po'kinida bo'lib shu jannatlarni sayli qilib turdiganligi va undan boshqa shahidlar davomli xushal bo'lib turdiganligi farihina bima atahumullohu min fadli shahidlar davomli xushal bo'lib turdiganligi bular dunyo ahliniki ahvollaridan xabar to'p turdiganligi dunyoda bo'layotgan e, musulmonlarning ahvolidan xabar to'p turdiganligi dunyoda nima ishlar bo'layotdi kimlar shahid qilindi kimlar jang qilyotdi kimlar nima ish bo'lib ketdi deb hadislarda kelgan ular dunyo ahliniki ahvolidan xabardor bo'lib turdi bular shahidlarga qiyomat kuni bo'ladigan fazilatlarga kelsak qiyomat kuni bo'ladigan fazilatlarning biri karomatlarniki ularniki qiyomatniki qo'rqinishdan amin bo'ldiganlik shahidlar hech qanday qo'rqinch bo'lmasdan balki xotirjam holatda turdiganlik va shu qo'rqinch kunda hurmat bilan qan taqqan holatda boshqalarni farq qilib turadiganligi va o'zini allohni azobini qutqizgandan sirt o'z qarmog'idagi kishilardan 70 kishilarga shafaat qilish huquqi berilganlik va shuningdek shahidninki qininiki alloh taologa eng suyimli ekanligi hadis shunda kelganki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki laysa shayun ahabba ilallohi min qatratayni alloh taologa ikki tomchi narsadan suyimli narsa yo'q dedi biri ollohni yo'lida oqtirilgan qon yana birisi ollohdan qo'rqib yig'ilgan Yaş mana bu narsa Alloh taolo eng sevimli narsa dedi. Bundan boshqa Yani Allah Teala en sevimli nesli leyse şeyun ahabbe ilallah deb yerde undan sevimli narsa yo'q deb şundak bayon qildi bu hadisda. Demak, shahidning kine Alloh Teala eng sevimli narsa. Alloh eng yaxshi ko'radi ekan buni. Va onun boshqa shahidlarningki kıyamet günüsü hashr qilinganda bularning jarohatlariniki qani qon Qarasa jarohatlardan qon tugan, lekin u qonlardan xushpuroq chiqib turgan. rangi qanli rangida lekin ularniki qininiki purqi dunyoga o'xshash emas qon degan puroq chiqib bo'lgan narsa lekin qiyomat kuni sud uchun desa bu ishpar zapadek puroqlarni xushpuroq bo'lgan holatda shunday hashir qilinadiganligi undan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannatga tunji kiradigan uch turli kishilarniki biri shahidlar degan jannatga kirdiganda bo'ladigan fazilatdir yana birisi endi bu shahid jannatga kirib bo'lgandan keyingi fazilatlari desa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadiki shahid uchun hurul aylarning 72si bo'ladi dedi. Undan boshqa yana bir hadisda kelganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Men shu jannatlarni ko'rdi, ko'rdi, men shundoq bir diyorni ko'rdimki, men buningdek chiroyli, buningdek güzel diyarını ko'rib bakmadım. Bu bo'lsa-mu shahidlarningki diyor ekan" degan sallallohu alayhi vasallam. Shahidlarning diyori en degan. diyar verildi chiroyli Ve berildiganligi. başka Peygamber Sallallahu Aleyhi sollallohu alayhi vasallam ki, cennet 100 daraja var. Bu darajalarning hammasi Allah yolu cihatka mücahit üçündür. Cennet yüz derece var. Bu derecelerin hemmesi mücahitler için. Her bir derece bilen yeni bir derecenin ağırlıkı asman zemin civarıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların hemmesi mücahitler için birlidir Allah'a. Bu şehitlik için köp emel şart demez. Şehitlik için köp emel şart demez. Eğer köp emel kılmadan olsa fezileti aşıdı, faziletleri ziyade olurdu. Lakin şehitle kılıngan olsa yukarı söylengen faziletlerin ki hemmesi, yani şehitler gibi belirlenen faziletlerdir. Bunun delillerinden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundak cengi mangan. Can kitvatıptı bir adam geldi. Şunda tümür kiyimlerini kiyip cenk kiyimlerini kiygen halette şuna yetip geldi. Bu kişi etti ki ben Müslüman bulandım ya ki cenk kılandım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti ki belki Müslüman bulgun en öndekin cenk kılgın dedi. Bu kişi Müslüman buldu. Cenge girip gitti şu yerde bu kişi şehit kılındı. Bu kişi hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti ki amile kalilen ve ucire kesiren dedi. oz amal qilib ko'p ajr oldi bu kishi dedi amali oz bo'lsa ham ko'p ajralay desa alloh yo'lida jihad qilsin shahidlikni orzu qilib alloh yo'lida jihad qilsin va shuningdek bu shahidlik jannatul firdavslarga yetishga sabab bo'ladigan amallarning biri harisa roziyallohu anhu badr kunida g'oyib o'qtigib shahid qilindi jang qo'ynida emas jang qo'yni emas balki shunday ketayotgan ketayotgan yo turayotgan yerda bu kishiga g'oyibdan bir o'q keldi bu kishi shahid qilindi kılındı, buna bular jihatdan geldi. keldi geldiğinde kelganda etti ki, yo rasululloh Eğer bu o'g'lim harisa yaxshilik qilishgan bo'lsa sabır sabr Eğer agar u yaxshilik qilishamay buning bu yomon bo'lib ben bunu men buni yig'lab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti ki, o cennet degan cennetler u dedi u jannatlar u innaha jinan sizning o'g'lingiz jannatul firdavsga a'loga erishdi dedi jannatul firdavsga erishdi dedi ibn kasir rahimaullohu Bu vaqani sizlar aytadiki, bu jang qo'ynida shahid qilinmay, g'oyibni o'qtakkan kishi mana shunday jannatul firdavslarga kirgan bo'lsa, jang qo'ynida shahid qilingan kishilarningki jannatul firdavslarga yetadiganligi bitariqi a'loda shunday tafsir qilgan. Jang jarayonida, jangning qo'ynida emas, jangga berish, qaytib kirish jarayoni shahid qilingan mana shunday kishi jannatul firdavslarga erishgan bo'lsa, jang qo'ynida shahid qilingan bo'lsa, bu kishiningki jannatul firdavslarga yetadiganligi bitariqi a'lo. jannatul firdaus bo'lsa jannatlarni o'ttirsa va ang olisi degan sollallohu alayhi vasallam shahidlar ham o'ziniki amallariga boqib tariqliq bo'ladi shahidlarning ichida shunday shahidlar borki payg'ambarlardan faqat bir daraja tuvan turadigan shahidlar bor shahidlarning ichida shunday shahidlar borki payg'ambarlardan faqat bir daraja farq qiladigan shahidlar bor vaqt payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki o'ltirilganlar uch turlik bo'ladi biri mo'min kishi mo'min kishi Bu kishi o'zining jini bilan, mili bilan jihad qildi. dushman o'xshashdi, dushmanni o'ldirdi, o'zi ham o'ldirildi. Mana bu kishi bo'lsa, imtihon qilingan kishi bo'lib, bu kishi arishining ostida Allohning xayrisida bo'lib o'tdi. Bulardan payg'ambarlik faqat payg'ambarlik darajasidan iborat bo'lgan shu bir daraja ustun turdi dedi. Bu kishi mu'min kishi jini bilan, mili bilan g'azotga chiqdi. Dushmanga o'xshashdi. Dushmanga o'xshashdi, dushmanni o'ldirdi, o'zi ham o'ldirildi. Mana bu kishi imtihon qilingan mujohid bo'lib, arshining ostida Allohning xayrisida bo'lgan kishi. Yana biri mujohid, ya'ni mu'min mujohid. Bu kishi o'zining jini bilan, mini bilan jihad qildi. Lekin yaxshi amallarni qildi, yomon amallarni qildi. Yaxshi amallarni bor, yomon amallarni bor. Hatalık o'tkazdi bu kishi. Lekin jini bilan, mini bilan cihat kıldı. Düşman uchrashdi, dushmanni o'ldirdi, o'zi ham o'ldirildi. Mana bu Allah yo'lidagi o'ldirilish bu kishiningki günahlarını kechirim qilg'usidir. inna sayfa mahhaul xatoya. Shubhasiz qilich gunohlarni kechirg'uchidir sallallohu alayhi vasallam. Bu kishining bo'yni kesgan qilich bu kishining xatoliklarini kechirim qiladi. Mana bu kishi jannatninki darvozalarining qaysisini xolisa shuningdan kirgiziladi dedi sallallohu alayhi vasallam. Jannatninki 8 darvozasi bor birodarlar. sakkiz darvasi bor yaxshi amallarni qilgan yomon amallarni qilgan lekin alloh yo'lida jini bilan mili bilan jihod qilib o'ltirilganligi uchun jannatning sakkiz darvosining qaysini xohlasa shunidan kirgizildi bu kishi yana bir kishi munofiq kishi munofiq kishi mili bilan jihod qildi jini bilan jihod qildi düşman uchrashdi dushmanni o'ltirdi o'zi ham o'ltirildi mana bu kishi jahannamda shubhasiz qilich inna sayfa la yamhun nifaq. Shu biz qilich nifaqni o'chirolmaydi dedi sallallohu alayhi vasallam. Nifaqdan boshqa gunohlar bo'lgan bo'lsa, bu kishining gunohlari kechirim qilinadi. Lekin qalbida nifaq bo'lganligi uchun, chunki nifaq degan bu kufrning bir turi bu. Qalbida munofiqlik bo'lganligi uchun munofiqning gunohini qilich o'chirolmaydi, shuning uchun bu kishi jahannamda dedi sallallohu alayhi vasallam. Demak, kimninki shu jannatlarninki 8 darvozasining kirgisi bo'lsa, kimlarniki jannatil firdavslarga kirgisi bo'lsa kimlar gunohlardan tozalanaman desa kimlar amalim ozkan mening amalim ozkan amalim oz bo'lsa ham allohning roziligiga erishay deb shuni o'ylagan bo'lsa ajrni ko'p olishni iroda qilgan bo'lsa boshqa ishlar bilan e, amilni ko'paytirmagan bo'lsa ajrni mana shu shaytlik iddish orqali shaytlik orqali o'zini darajasini ko'tarib olsin jannatil firdavslarga erishishninki yo'lini tutib olsin alloh subhanava taolo hammamizga o'zi bizdan rozi biz allohdan rozi bo'lgan holatda uchrash va shundoq shahidlik nasib bo'lsin mana bu fazilat alloh taoloniki bizga tapazzulan beradigan fazilati bu o'lim mayli biz xohlayli mayli xohlamayli bizga bekitib bo'lgan bu hamon ketadi bu mayli biz xohlayli biz xohlamayli hamon ketadigan narsa bu shuning uchun alloh taologa hamon beradigan narsani biz hargiz dunyoniki arzimas oddiy narsalar bilan aldanib qolmaylik birodarlar undan boshqa e, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadiki shunday aytdilarki jannat ahlidan faqat shahidlargina dunyo qaytishni arzu qiladi dedi jannat kirgan kishilardan faqat shahidlar dunyoga qaytishni arzu qiladi nima uchun desa alloh yo'lida qayt qayt shahid qilish uchun hatto 10 qitim deb kelgan hadisda 10 qitim alloh yo'lida qayta 10 qitim o'ltirilib shahidlikni ajrini elilish uchun faqat jannat kirgan kishilardan nima orzungiz bor desa faqat ham hayot dunyoga qaytarilsam alloh yo'lida qayt qayt o'ltirilsam deb shuni orzu qilib qoladi ekan birodarlar bu nimaga o'xshaydi desa xuddi bir tijorat qilgan kishi tijoratni cho'ng paydo olgan kishi men mush tijoratni qayta bir qilib olsam ekan deb qilgan o'xshash jannat ahli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 يا الله ya Allah Mujahida Xitobi ayol qilib yaratding bizni Rabbim ulug' Alloh ojiza dar ojiz emas chunki iymon quvvat menga yo'l ko'rsatar sirat bizga mezonimiz kitobulloh dillarimiz taskin topar umidimiz faqat birloh dini islom oliy bo'lsa yer yuzida inshaalloh ulga qilib xadichani yandab anga oishani maryamdur shijoatda mangdim izlab osiyani izin bisib har bir qadam shahid bo'lgan sumayyani ko'rsam dayman jannatlarda rasul qizi fotimani rahim qilib bizga robbim nisib ayla shahodatni tavranmasa mujohidlar tog'lar kabi qilsa jihod hamdamdimiz kelsa kulpat sabr bilan qilmay faryod haq yo'lida yovga qarshi bo'la misli shamshod kutar muslim duo bilan shu diyorlar bo'lsa azod nusrat kelar robbimizdan bu qadamlar bo'lsa sabot unutmayli qarindoshlar yovuz dushman suiqasdini hürlük uchun tashna bo'lib qon yig'ilgan jub ko'zlarni qilolmasdin robbi uchun zindonlarda bir sajdani muslimalar dabsandidur yirtib kofir hijobini o'yg'anskan musulmonlar emasmidi dur tini oqdi dema bekor dinla shahidlarning to'kkan qini shu to'kilgan qonlar bilan ko'klar nota yingi yingi Rabbim bizga bergin quvvat vujudlarda qisas o'ti jihad qilib shirlar kabi lozim tutib o'z amringni maqsadimiz qonun qilmoq kalimangni qur'oningni muhammadun rasululloh la ilaha illalloh muhammadun rasululloh إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Әзіз радио аңлығычы қәріндәшләр, диққытыңлар Мужахид бұрадырымыз Әхмәтнің хиджрәт сәргүзәштісі де болсын. Ашу Мужахид бұрадыр ләке, Алла разы болсын. shunda qizg'in kutib oldi bizni shunda u yerdan bo'lak olib u yerda bir kecha bizni yaxshi kutdi kutib ertasi mujohidlar to'plashgan qabarayonga tartib qildi u yerda shu bir kun mashina bilan mol qildi maqsad minib shu qabarayonga keldik kelib u kuni biz kech kelib qoldik uyaga bizni mana turkistonlik mujohidlar o'ltirashgan joy u qabarayondan sal mm, bir soat yiroqdagi bir joy ekan u yerga mana kira mashinasi qamabdi shuni kechda biz shu yerda yetib qolay deb o'sha biz olib kelgan ansar birodar shuni deb shu yerga yetkazib qoldi shu qabila rayonniki cho'ng bozor ekan u shuni yetib qilib ertasi ertaganda bozorga chiqdik endi bir paqira oyni paqaydi oyni shundoq ketib qolsak ikki bir uyg'ur birodarlar uchrab qoldi endi endi uni oldida shundoq ketib qolsak shunda uzun chochliq hammamiz qurolli sog'an endi biz qurolni ko'rpaqmagan vatandamni endi ko'rgan shu badbaq kapillarni qo'lda ko'rgan qurollarda endi shundan qarshi qarshi musulmonlar shunda bir qizg'in muomala qilayotgan bizga hammamizni bu lekin bu haqlimizni ayron qilgan yana bir yeri endi biz haqiqiy musulmon haqiqiy musulmonlar yashaydigan haqiqiy bir islomchi bir holatni his qildikda chunki u bozorda kirdik bozorda bir tal ayolni yuz uch ayolni bir tal ayolni ko'mdiqda endi bozorda sap butun kishilarniki soqolliq chochlari uzun hammasini umrsi qo'ral shunday yurganini ko'rib aqlim zayron qoldi shunday ketib qolsak uyg'ur bolani ishga uchrab qoldi turkiston jamoatidagi birodarlar ekan shunda halqa birodarlarni berib ko'rishdi voy shunda bizniki hijratini tabriklaydi bu birodar tabriklab yo'q ikkisini qarasam kamarband qo'lda qo'ral umrsiga eslatdi Bismillahirrahmanirrahim. yo birodar, mush qoral o'zinglarning va so'radimda. so'rasam, ha, o'zimizni qorali bu deb. shunda biroz ketdim, qachon mush qoralni qo'lim deb qo'lda qoralarni silab ketdim keyin Shuna bilan endi bozor aylanib, unda bir kerakli narsani olgan bo'ldik bolam. Elib shundan bilan mashinalarni yana bir o'sha bizning Turkiston mijozlar o'ltirib chiqqan. bir yana bir boshqa joyga bir asatlik yo'l ekan mashina shu yoqqa qarab mondiq u yoqqa kelib bir markazga kirdi endi biz yerda bir faqat bozor ko'rganimiz bir faqat avtomatni ko'rganda hamda mujohidlarniki qo'ldiki ko'rsak har xil qo'llarni tiz yutibdi hamda pika raket boshqa boshqa qo'llarni shundoq tiz yutib ko'zimizga ajoyib bir hayot ko'rib kirdi biri hipi qoralan silab qo'yamiz endi tutamaymiz endi o'q chiqdimi deb ta'lim olmagan ekan o'qishib dam umr ko'roldi deb shundaq el qaral qorallarga hayasgan qarab o'tirib ketdik endi u yerda er o'tirib birodarlar bir kun birga bo'ldik ertasi yerdan bizni boshqa bir ansarlarni uyga olib borib qo'yib qo'ydi ansar birodarlarga ko'rsatmay turib turinglar beryapti lekin mask tartib qilamiz dedi bo'ldi deb shundan ansar birodarlar kelishib bir haftadak turdik turib bir haftadan keyin hammamiz chiqib shuni maskir maskirgan ta'lim olgan o'ringa tartib qilib achiqda bizni taqqan shu taqib chiqdiq taqib chiqib shu taqqa shu mongadigan mazgilda hammamizga kamarband qo'ral berdi endi u qoralni qo'limizga olgandagi xo'shallik endi uni hech kim tasavvur qilolmaydi xo'shallik qo'limizga qo'ral hech kimni qo'rqmaydigan bo'ldik endi otimiz dushman kelsa va hoshalik hech kim ta'sir qilmadi shundan muaskarga chiqdik muaskarga chiqib ta'lim boshlandi deb birinchi kunishi birodarlar bilan tanishib chiqqan chiqqandiq muaskarga boshqa bolalar bor ekan o'n necha birodar bor ekan ular bilan tanishib paranglashib imonlashib bir kun o'tib ketdi ertasi endi qurolni qandaq usullar etish yetib etish o'tirib etish o'rtirib etish degan shu ta'lim tarbiyani oldik bir kun yetib ertasi ustoz dedi jurnalni olib borib qurol qilib kelma deb mana xushal biz endi o'qadigan bo'ldiq deb shunaqa bordiq berib yuz metrga bir taxtini bekitib itina dedi endi shu tunji qitim endi shu kofirlar qarshi o'qadigan shu qur'onni qo'limga kelib shunda bir o'qish uchunda endi hayotimdagi tunji qitimlik ish shu chog'da endi o'zimni xo'shaligini tasavvur qilolmay ko'zimdan ixtiyorsiz yosh to'kilib ketdi yig'lab ketdim endi taqsim qilib bo'lib shundan nimaga bordiq markazga yurib endi rasmiy biz mujohid jangga qatnashadigan kofirlar etishilgan endi bir mujohid bo'lib ketdik endi alhamdulillah allohga shukur deb shu markazga yurib turdiq bu yergi birodarlar bizni uyg'ur birodarlar bor ekan ansar birodarlar birlashib turdi endi biz borgan markazda shundan amniyat tartib qildi to'p qoralatmas dedi tunji qitimliq otqanimda qilgan amniyatimiz top sakson deymiz shuni olib berib shu nimaga yetti yuz metrdan shu nimaga otdiq murtatlarga istikamaga murtatlar istikamaga yetti yuz metrdan otdiq u chog'da men qo'limda pika yotdi shu men pika yetib edim endi u chog'dagi xushalliq u chog'dagi bir xil hayajon uni hech kim tasavvur qilolmaydi endi chunki u payg'ambar alayhisalomniki bu jihod to'g'risida shu jihod qilish to'g'risida masalanga nurg'un kelgan hadislarda endi masalan bir kishi bir o'qni ossin e, payg'ambar alayhisalom hadisida bir kishi bir o'qni ossin u o'q yesin yetmasin u kishiga bir qulni qilgan ajr berdi degan yana bir hadisda bir tuygini bir muhtojga saqqo holatda jihod qilsa u kishiga jannat vojib bo'ldi degan hadislar bor shularni o'ylab degan endi inshaalloh jamidan bir o'q tegsa shaytib kelsak inshaalloh cho'qim jannat olamiz degan bir xil ideal umid borda shunda ixlos bilan shunda bir amdi hayajon bilan shunda mangimiz amdi aminladik maqsad shunda qilib alhamdulillah shunda bir qildiq amniyatdan qilvat qildiq janobi allohni rahmati qilib mana bu yil bu yerga kelganimizga inshaalloh ikki yarim yilda ishibdi allohni izidan janob alloh chek zamda bo'lsin allohniki o'zining yordami bilan allohni mushu maydonlar sobit qilishi bilan mushu maydonlarda kapirni qarshi turib kapirga o'q etib alhamdulillah shu ish faoliyatini davomlashtirib ketib bormadimdi janobi allohniki buni bu yuqdimi texmamni sobit qilishni qadamlarimizni sabit mustahkam qilishni so'raymiz inshaalloh endi yana bir o'sha birodarlarga deydig'inim yana endi vatan sheriklari bo'lsin hammatan vatan bo'lsin jihat maydoniga bo'ladilar bo'lsin endi bu meni beshimdan o'tgani mushu meniki bakarak qalbim ta'sir qilgani mushu faqat biz olloh qil tavakkul qilsak olloh bizga cho'qim chiqish yo'l berar ekan faqat biz ollohga barliq ishimizni ollohga topshirsak olloh bizga chiqish yo'lini berdi cho'qim inshaalloh shuning uchun Allah köp ko'p tavakkul hər har işdə Allah köp ko'p tavakkul Allah köp ko'p eslashni e, ba'zi bir birodarlar borkan sənə, şəxsən mani vatanda shunday bir idea bo'lgan boy boshida tafsilab o'tib ketdim e, pasport bo'lmasa biz uyga chiqolmayman degan idea borda endi kallada shu chog'larda shu ideyadan tashlab endi bu ollohni bu yerga bu maydonga ollohni yordami bilan chiqimiz ekanda bu yerga qarasak to'qson prosent birodar butunlay qochoq yo'ldan chiqqanliq o'n persent bir pasportdan chiqqan bo'lsa qolgan to'qson persent birodar qochoq yo'ldan chiqilgan bu ollohni yordami ekanda janobi allohniki shuning uchun allohniki ko'proq birodarlarniki tavakkul qilishni o'zining qo'lidagi pulga yoki pasportiga kishinib qolmasdan inshaalloh faqat shu bir butun dunyoni butun koinotni butun mavjudni yaratgan rabbimiz bo'lgan shu ollohga tavakkul qilishni birodardan so'rayman inshaalloh jazakumulloh Allah razı bo'lsin birodar Allah tala sizga o'xshash tavakkal qiladigan nurg'un birodarlarimizni chiqarib bersin hozir hamda turmush qiyinchiligi yoki boshqa jihatdan bir bu yerda boshida hech qanday bir xil qiyinchilik bo'lmadi endi endi biz vatanladim yashagan endi o'zimni ipisam kunlik yerimda vatandamda xil turmush saviyamizni yaxshi endi oilamizniki xil iqtisodni o'zimni xil yaxshi topadim endi shunday holatda turib yana yetishmadida endi kunda ishlaymiz shu tinim topmay ishlasakmi endi bizniki yeydiganimiz shu ichadiganimiz shu ma holatdagidek boyagi turmush kechirolmadik lekin bu yerda yursak ollohni yo'lida jihod qilib faqat Allohning yo'lida jihad qilsak bo'ldi bizga kofirlar qarshi o'q islom uchun xizmat qilsak bo'ldi bu biz turmushni g'ami kunda kechki ishlaydigan unda bir ish yo'q bizning bu yerda lekin turmush saviyamiz vatannikidan nechasi ortiqda bu qiyinchilik faqat bir qiyinchilik yo'q endi burada o'tirib şunda bir deyishib ketmiz yo alloh bizga gibi Allah'ın bergen nimetine karanlar Vatanda mana shunday yeb ichib mundoq bo'lib yashab turmush geçiremedi deb o'ylab ketamiz bu allohni bizga bergan ajoyib kat ne'mati bu maydonda bu turmush qiyinchiligi boshqa qiyinchilik hech qanday qiyinchilik yo'q bizga birodarlarni qilayotgan muomalasi ota onamiznikiga o'shiq muomala qildi ansor qarindoshimizning qilayotgan muomalalari bizga hattoki o'zimizni o'zimiz kirib yumsa yumaymiz endi ansor birodar majburiy chiqib ketib kiyim kechadan yuvib kirib turdi biror ish qolsa bizni shu ishniki shu masalan tomoq qo'yib qolsa tomoqniki yaxshisini yegizib yotadigan yosh yotadigan yomon yaxshi yotqizib oyinlab janob allohni aziz qilishdan mushu vatanlarda shunday aziz bo'lib yashab ketibmiz janob alloh cheksiz shukr allohni bergan bizga katta ne'matida Allah razı olsun birader. alloh hammamizni vatan ichidagi sırtdaki butun Müslümanların alloh Teala'nın hoşunda rizq yetkazib berdiğanlığı ishonadigan musulmonlardan qilsin kılsın. hayotimizni shahodat bilan ile alloh ما بلغت به مرادي أتيت إليك, أتيت إليك يا رب العباد أتيت إليك بإفلاسي وذلي وانفرادي وانفرادي وأنا واقف بالباب أبكي, أبكي زمانا ما بلغت به مرادي ما بلغت به مرادي Aziz qeyrindoshlar, diqqatinglar Sharqiy Turkistonning qisqacha tarixida bo'lsin. غيب وذو اللطائف لا يغيب أغيب أغيب وذو اللطائف sharqiy turkiston to'g'risida nimalarni bilasiz avtori abdulla turkiston degan bu atalg'u turk va ston ikki so'zdan tarkib topgan bu turk zimini degan ma'noda bo'lib eng mashhurroqi sharqiy turkiston va g'arbiy turkistondir sharqiy turkiston bo'lsa xitoy hukumatining tajovuzchilik ostidagi zimindir xitoy hukumati buni Xinjiang, ya'ni yangi zimin deb ataydi sharqiy turkiston osiyoning o'ttirisiga joylashgan bo'lib shimol tarafdan rossiya janub tarafdan Pakistan, afg'oniston Tibet, sharq tarafdan xitoy davlati g'arb tarafdan mustaqil jumhuriyatlar o'zbekiston qirg'iziston qozog'iston tojikiston sharqiy shimoldan mong'oliya bilan chegaralandi sharqiy turkistonning yer maydoni 1 million 828 ming 417 kvadrat kilometr bo'lib, Xitoy zeminining 5 dan 1 qismi to'g'ri keladi. Aholisi taxminan 25 million atrofida. Sharqiy Turkiston aholisining ko'pchiligi Uyg'ur tili bilan so'zlaydi. Turkiston va Xitoy. Manju xonadonligi 1616-yilda qurilgan bo'lib, 1758-yildan tortib Turkiston musulmonlarga nisbatan zulm va azoblashlar boshlangan. Shuning bilan musulmonlar o'z jonlarini qo'g'dishga majbur bo'lgan. Shuningdan keyin 100 minglab musulmonlar top-top holatda Xitoy qushqonlarida vahshiylarcha o'ldirilgan. 1759 yili Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistonni Shangilaga to'liq olib olgandan keyin taxminan 1 million musulmon o'ldirilgan. Musulmonlar qarshilik ko'rsatishdan ojiz kelgan vaqtda Xitoy hukumatı yerlashtirish siyosatini yurgizib, zo'r bir turkum Xitoy ko'chmanlarini Turkiston zeminiga yetkazib kelgan. Shuningdan keyin musulmonlar Xitoy hukumatiga qarshi nurg'unlagan qo'zg'olonlarni olib borgan. Buning ichida mashhurlardan biri 1820 yili qo'zg'alib, 8 yil davomlashgan Said Jahongir Xo'ja qo'zg'alimi. Buningdan boshqa 1865-yili Yaqubbek boshchiligida boshlangan qo'zg'alon bo'lib, bu qo'zg'alon 15 yil davomlashgan va musulmonlar Sharqiy Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirgan. Afsus, bu mustaqillik tuvandagi sabablar tufayli g'oyasiga yetilmagan. 1. Yaqubbekning Osmoniy xilofatiga qo'shilishi. 2. Yoqubbekning Rusga qarshi Qo'qon islom davlatiga yordam berish to'g'riliq yozgan xatning Rusning qo'liga tushib ketishi. 3. Yoqubbek qo'zg'olonining Angliya tajovuzchilik ostidagi boshqa islomiy ellarga ta'sir ko'rsatib, bu ellarning shuningdan o'rnak olib mustaqillik talab qilishidan Angliya hukumatining qo'rqishi. 1876-yili Xitoy hukumati yana bir qatim Sharqiy Turkistonga hujum qilib, 1878-yili to'liq besib olgan. Bu hujum natijasida nurg'unlagan musulmonlar o'ldirilgan va o'z ziminidan qo'shni ziminlarga ko'chishga majbur bo'lgan. 1931-yili Sharqiy Turkistonning Qumul viloyatida Xitoy tajovuzchilarining zo'r ko'lamdagi musulmon ziminlarini zo'rlik bilan tortib olib, bu joylarga Xitoylarni yerlashtirish siyosatiga qarshi keng ko'lamli qo'zg'olon portladi. Shuningdan keyin Qumul viloyatida bir ayolning Xitoy saqchi boshlig'i tomonidan zulmga uchrashi sababidan xalq qo'zg'olib, Сақчы башлықы ва қоғдығычыларыны өз алған 32 сақчыны өлтірді. Бұл қытымлық қозғылан наат шиддетлік болып, Шарқы Түркістан зіміннің әр қайсы жайларда халық ғазап күтіліп ташқан. Мұсылманлар құралынып, тағларға орылышып, Қытайларға қаршы тұрышқа таярлық көрген. Xitaylar bu qo'zg'olonni bostirishga kuchi yetmay, Rossiyadan yordam talab qilgan bo'lsa-mu, xalqning g'azabidan yongan vulqon oldida amalsiz qolgan. Musulmonlar Xitoylar ustidan g'alaba qilgan Pichan turpanlarni besib, Sharqiy Turkistonning markazi Urumchiga yaqinlashgan. Rossiya hukumatı musulmonlarni majburlab, askariy va siyosiy mansablarni Turkiston musulmonlari va Xitoy tajovuzchilar orasida taqsimlash, bosh hokim Xitoydan, muavin hokim musulmonlardan bo'lish siyosatiga ma'qul keltirdi. Mansablarni taqsimlashning sababi islom shariatini qonun qilishni nishon qilgan mujohidlar Muhammad Emin Bug'ra va Sabit Tamollamning qo'mondonligi ostida Janubiy Turkistondagi Xotan, Qashqar viloyatlarini egallab 1933-yili Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilganligini e'lon qildi. Bu vaqtda Xitoy va ruslar bu jumhuriyatni islom nomi bilan yo'qotishni qaror qilib, Xo'janiyaz hojini bu islomiy jumhuriyatni yo'qotishga qutratdi va uningga Sharqiy Turkistonning muavin askariy qo'mondonlik mansibini va'da qildi. Shuning bilan Xitoy va Rus hukumatı qurilganiga endi 7 oy bo'lgan bu islomiy jumhuriyatni Xo'janiyaz hojining qo'li bilan yo'q qilishga qodir bo'ldi. Shuningdan keyin Xo'janiyaz hoji Sabit Tamillamni qo'lga olib, Xitoy hukumatiga topshirib berdi. Muhammad ibn Bug'ra Kashmir yo'llari bilan Afg'onistonga qochib chiqib, Kabulda hozirgi Sharqiy Turkistonning tarixini yozib chiqdi. Sabit Tamillam Xitoy hukumatining qo'lida o'ldirildi. Xo'janiyaz hoji ham bo'g'ib o'ldirildi. Shunaq qilib, Xitoy Rus ittifoqi bu islomiy jumhuriyatni yiqitib tashlab, hukumatning barliq a'zolari bilan 10 minglab musulmonlarni har xil usullar bilan o'ltirib tashildi. Buning badliga Rossiya tuvandagi imtiyozlarga erishdi. Birinchi, Sharqiy Turkistonning Qumul va Urumchi shahrida muqim askar to'xtatish huquqi. Ikkinchi, bir necha shaharda konsulxon ochish. Uchinchi, qizilin boyliqlarini elish va ruslarni ba'zi mas'ulliklarga o'rinlashtirish. Sharqiy Turkistondagi Xitoy hokimi Shingshay ruslarning g'amxo'rligi va yordamini qo'lga keltirish uchun ko'pligan hillarni tuzib chiqdi. Shinsay kommunist yoqqa kirilib, Rossiyaning necha million rublilik askari yordamiga erishdi. O'z askari va ma'muriy ehtiyojini qondirish, saflarni mustahkamlash uchun harbiy siyosiy mutaxassislarni taklif qildi. Bu planlar o'rinlanib, Sharqiy Turkistonni o'z changaliga olgandan keyin Rusning besimi va quvvatli askari kuchidan qutulishni ko'ngliga pikdi. Shinsay Rossiyaning Sharqiy Turkistonni qo'lga olishdan qo'rqatdi. Bu Xitoy hokimi 2 dunyo urushida Germaniya armiyasining Sovet ittifoqiga hujum qilishini, Germaniya armiyasining besimi va harbiy jihatdagi qarshiliklardan qo'rqib turgan Rossiya armiyasini o'z qo'l ostidagi zaminlardan quvlab chiqarishning bir fursati deb bildi. Hamda Rossiya kuchlarini chiqarib konsullarini taqatdi. ikkinchi dunyo urushi germaniya va uning ittifoqchilarining mag'lubiyati bilan oxirlashgandan keyin ruslar xitoy hokimidan qisos olish maqsadida xitoy hukumatiga qarshi sharqiy turkiston musulmonlariga yordam berish va tarbiyalash uchun siyosiy va harbiy mutaxassislarni avatdi. Bu vaqtda Sharqiy Turkiston musulmonlarining Xitoy hukumatiga qarshi kuchli qarshiliklari mavjud bo'lib, bu qarshilik Rossiyaning yordami bilan Turkistonning har qaysi joylariga kengayib kuchlandi. Shuningdek, keyin 1944-yili diniy olim Ilxan To'ra Sharqiy Turkistonning mustaqilligini e'lon qildi. Lekin Rossiyaning xoin qo'li Xitoy hukumatı bilan birlashib, bu shijoatlik erkakni yushurin qo'lga oldi va mustaqillikni bekor qildi. Elixan ئېلىخان تۆرىنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدىن بىرى بولغان ئەخمەتجان قاسىمى ئۆزىنى مۇسۇلمان كۆرسەتكەن بولسىمۇ ئىچكى جەھەتتە موسكۋادا تەربىيەلەنگەن ۋە kommunizm تەلىماتىنى قوبۇل قىلغان kommunist بولۇپ rossiya ھۆكۈمىتى bu كىشىنى musulmonlar sepiga tiqib qo'zg'olonning rahbarlik sistemasiga kirgizgan bu kishi keyin ruslarga Elixan to'rini qo'lga olishga yordamlashgan ruslarning maqsadi xitoylardan qisos olish bo'lib turkistonning mustaqillik emas edi elixon to'rining mustaqil islomiy hokimiyat qurish fikriga qarshi edi Bu kishidan keyin qolganlarni Xitoy va ruslar besim ishlatib, yerlik hukumat tayin qilish huquqini e'tirof qilish va qo'lga olingan rahbarlarni qo'yib berish badliga Xitoy hukumati bilan sulh qilishga majburlagan. 1949-yili Xitoy kommunistlari Sharqiy Turkistonga bostirib kirdi. Bu vahshiy kommunistlar 1979-yilgacha har xil siyosiy bahonalarni o'tirg'i chiqarib, 3,5 milliondan ko'proq Sharqiy Turkiston xalqini qirib tashildi. Bunda qisish va zulmlarga qaramay, Sharqiy Turkiston xalqi zolim bosqinchi Xitoy kommunistlarga qarshi shiddatli qo'zg'olonlarni to'xtatmadi. Masalan, 1955-yil 12 oyning 31 kuni Xotan shahrida Abdulhamid Tamulla va Fathuddin Mahsum boshchiligida qo'zg'algan Sharqiy Turkistonning islomiy mustaqilligini nishon qilgan jihatda necha minglagan kishi shahid bo'lgan edi. 1990-yili 4-oyning 5-kuni Qizil suvning Barin yesida Sharqiy Turkiston Islom partiyasi Bu hozirgi Turkiston Islom partiyasining ayni vaqtdagi nomi edi. Tarafidan boshlangan Sharqiy Turkistonda Qur'on Karimni qonun qilish maqsad qilingan aniq manhajlik bu jihatda jamoat amiri Ziyovuddin Yusuf boshchiligidagi necha degan mujohidlar shahid bo'ldi. Bugungi kunda u musulmon Turkiston xalqi bo'shashmasdan kommunistik tuzumni og'dirib tashlashning islomiy prinsiplari ustida to'xtamay izlanmoqda. هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود Aziz qarindoshlar, tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız jamoatimiz ichidagi yangiliklar. yaqinda ustoz Abdulazizning mazhab, taqlid va ixtilofiy masalalar to'g'risida qilgan da'vat filmi jamoatimizning Islom ovozi tashviqot markazi tomonidan yangidan ishlandi. Ixtilof shariat Qur'onda inkor qilindi ixtilof, shunami yo'qmi? Ixtilof qilmanglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Bundan tursam qanday ixtilof inkor qilmayman deysan? Dedi bir odam masalan, shunami? Buni qadar tushundiramiz. Qur'onda inkor qilingan ixtilof qaysi? Biz da'vat qilgan inkor qilmasin bo'ladi degan ixtilof qaysi? ulamoning kitoblardan ko'rib qolamiz buni mana mushuni oydinlashtirolmasa birodar yangi ilm o'rganayotgan odam kitobdan ko'rib ixtilof masalalar inkor qilmaydi ekan nimaga ixtilofni inkor qilamiz biz deb gap qilib qur'onga qarshi chiqadaveradi mutavotir ketdigi tasqilab kafirlab ketgan alloh saqlasin qur'onni o'zmashi qarshi chiqadirlar ba'zilar boshqa bir yo'lni tutib ketib qolishi mumkin ushoq masaladan tortib rasul sallallohu alayhi vasallam qarshi chiqib inkor qilmagan masalani biz inkor qilib ketib qolishimiz mumkin shunga tafsil tushunish kerak ham birinchisi ixtilof bu film inshaalloh aziz qarindoshlarimiz bilan uzoqqa qolmay yuz ko'rishidi حبا وجد سكبوا الدماء حبا وجد يرجون موفور المنن يرجون موفور المنن لا لن يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد لا لن يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد سترى جموعهم بدت سترى جموعهم بدت واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن نقشا على وجه السن وعلى كباب المجرمين نقشا مجاهد يقتلر اسلام شرلاري قول دا قرآن دنن خلقرا ورايون خبرلري internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha amerikaning suriyaga hujum qilishining oldini olish uchun rossiyadan madad tilab moskvaga borgan suriya tashqi ishlar ministri muallim rossiyaning taklifini qabul qilib o'zlarida bor bo'lgan barliq ximiyaviy qurollarni bdtga topshiradiganligini e'lon qildi Amerika Suriyaning o'z xalqiga ximiyaviy qurol ishlatib, mingdan ortiq kishining o'limini keltirib chiqarganligini ilgari surib, Suriya masalasiga qurolli qoralashadiganligini e'lon qilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Jon Kerri yana Suriya vaziyatiga sukut qilishning qo'l tiqishga qaraganda texmo xatarlik ekanligini eskartib, Suriya vaziyatiga harbiy aralashishning zarurligi va jiddiyligini yana bir qatim ta'kidlagan edi. Suriya tashqi ishlar ministri bugungi bayonoti orqali Suriyada bor bo'lgan ximiyaviy qurollarni BDT organlarining tekshirishi va yo'q qilib o'tishiga qatilganligini bildirdi. Alloh butun dunyo musulmonlarini kofir va murtadlarning hili mekrlaridan saqlag'ay. Amin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha 10 sentabr kuni shu yer vaqti 3 soat 12 da gonju bayun rayoni ejontan yo'lida qattiq portlash voqeasi yuz bergan ko'rgichilarning bayon qilishicha portlash yuz bergan naq maydon intayin qo'rqinchli bo'lgan va nurg'un tutqonlar portlash sababidan uchib u yoq bu yoqqa ketgan xabarda nurg'un o't o'chirish va qutqizish avtomobillarining naq maydonga kelganligi ilgari surilgan bo'lsimi portlash voqeasining sababi haqida hech qanday ma'lumot berilmagan robbimiz alloh o'zining har turli jazolarini kofir qavmga doimiy ravishda avatib turg'ay amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoy tajovuzchilarining turpandagi o'rta darajalik sud mahkamasi bu yil 26 iyun pichan lukchun jihodi harakatida asir olgan to'rt qarindoshimiz haqida hukm chiqarib uch qarindishimizga o'lim jazosi bir qarindishimizga 25 besh yillik muddatli qamoq jazosi bergan ahmad niyoz siddiq ibrohim ali abdulla sharif qatorliq mujohidlarni terror tashkiloti qurish qasddan odam o'ldirish o't qo'yish qatorliq jinoyatlar bilan ayblab umr bo'yi siyosiy huquqidan mahrum qilinib o'lim jazosi berilgan akram Osman terror tashkilotiga a'zo bo'lish qasddan odam o'ldirish o't qo'yish harakatiga qatnashganlik jinoyati bilan ayblanib 25 yil muddatli qamoq jazosi berilib 5 yil siyosiy huquqidan mahrum qilingan Şərqi Türkistanның Turpan vilayəti Pichan Найысы Lökçün базарыда təcavüzçü қытай хөкіметінің Uyğur müsəlmanlarına қарта yürgüzüb atqan dini besim siyasətinə, zulmüğa, təcavüzüğa qarşı қытай Xitay təcavüzçü hökumətinin болған базарлық bazarlıq saxçıxana və hökumət binasına hücum қылған və bilan Қытай hökumət xadimləri arasında çıxqan toqunuşda 35-dən артық Қытай xadimi өлген, 10-dan артық mücahid şəhid to'rt mujohid ta'sirga tushgan edi egimiz alloh shahidlarimizning shahodatini qabul qilsin asirlarimizni o'zi qutqazsin kofirlarga kifoya qilsin amin yerliklarga ishni surishtirmaslik xutirshi qilindi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha sharqiy turkiston xalqining ingini changlashtirish orqali o'zining ishg'olchiligini qarshiliksiz davomlashtirishni maqsad qilgan xitoy doiralari sharqiy turkistonda o'qituvchilik qilish uchun xitoy o'lkalaridan xitoy o'qituvchilarini yo'rkimakda facebookda e'lon qilgan bir xabarga qaraganda xitoy kommunist doiralari yaqinda sharqiy turkistonning janubidagi gumi nohiyasiga 200 nafar xitoy o'qituvchini yo'tkigan va yerliklarga uchni surishtirmaslik xutirshi qilgan xitoy doiralarining yerliklarga chiqargan uchni surishtirmaslik xutirishi tuvandikidan iborat birinchi ularning ya'ni o'qituvchilik qilish uchun xitoy o'lkalaridan sharqiy turkistonga yetkazilgan xitoylarning nadin kelganligini surishtirmaslik ikkinchi ularning madaniyat saviyasini surishtirmaslik uchinchi ularning ish haqqini surishtirmaslik Xitoy өлкәләрдән җинаятчы огыр булаңчы Хытайларны ва башка көчмән Хытайларны Шәрқи Түркистанга төркемләп йөткәп Хытай нопосына авытышка катты күчәваткан ва уйгыр ана теленең юкылышыга чара эзләваткан Хытай даирләре нәүәттә нәдән килгәнлеге ва сәвиясе мәгълүм булмаган Хытай кафирларны уйгыр мусламанларга оқытучылык qilish өчен Шәрқи Түркистанга йөткәп килгән. Хытай таҗавузчы кафирларның бу ва буныңга охшаган разил сиясәтләргә нисбәтән мусламан халкыбызның сүкүттә тормаслыгыны, буныңга карта әмли җавап кайтырышыны тәвсия кылабыз. ey zulmga uchrayotgan sharqiy turkiston musulmon xalqi alloh sizlarning yordamchinglar bo'lg'ay amin internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha amerika elchixonasi bomba qachilangan mashina hujumiga uchurdi afg'onistonning hirat shahrida amerika elchixonasiga bomba qachilangan mashina bilan hujum qilingan bo'lib ma'lum bo'lishicha bir odam o'lib yetti odam yaralangan mashina portlagandan keyin qurolliq bir guruh mujohidlar bilan afg'on murtasaqchilar va amerika elchixonasi muhofizatchilari orasida qurolliq to'qinish chiqqan bildirilishicha mujohidlar elchixona binosiga hujum qilib kirgan bu qatimgi hujumni tolibon mujohidlari o'z ustiga olgan bo'lib to'qinishda bir afg'on tarjiman o'lgan va yetti odam yaralangan alloh mujohidlarimizning jihodiga barakat bersin Kafir murtadlarga o'zi kifoya qilsin aniqki bu hujumdagi ma'lumot kafirlar tomonidan yushirilgan. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha iroq poytaxti bag'dodning g'arbiy shimolidagi qasra rayonida shiya kafirlarning yig'ilish o'rni odam bomba hujumiga uchrab oz deganda 33 odam o'lgan 55 odam yordar bo'lgan din to'nig'i yo'ginvilib dinimiz islomga yetkisiz haqorat qilgan bu ozg'in kofirlarga alloh o'zi kifoya qilsin amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha liviya diplomatiya ministrligi binosi atrofida portlash yuz berdi chat al axborot to'rining xabariga asoslanganda o'z ko'zi bilan ko'rguvchilarning deyishicha liviyaning sharqidagi beng'azi shahriga joylashgan liviya diplomatiya ministrligining binosi atrofida 9 ayning 11 kuni qattiq portlash yuz bergan diplomatiya ministerligi eg'ir buzg'unchilikqa uchirgan kofirlar ma'lumotni yushirganlik uchun aniq ma'lumot bo'lmadi 2012 yili 9 oyning 11 kuni kechda qurolliq mujohidlar beng'ozida turishliq amerika konsulxonasiga hujum qilib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga behurmatlik qilgan amerika konsulxonasiga e'tiroz bildirgan hamda konsulxona bexatarlik xodimlari bilan qurolliq etishgan Amerikaning Liviyada turishlik elchisi Kristofer va 3 nafar elchixona xodimi mazkur jihodiy amaliyotda o'lgan. Allahu akbar. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Pokiston Taliban mujohidlarining yuqori darajalik rahbari Molla birodarni qo'yib berdi. Molla birodar eng tez bo'lganda 9-oyning oxirida qo'yib berildi ekan. Pokistonning yuqori darajalik amaldori deyishicha, Pokiston qamoqdagi Afg'oniston Taliban mujohidlarining sobiq vakolatchi rahbari Molla Abdulg'ani birodarni qo'yib berishni hamda eng tez bo'lganda 9-oyning oxirida ijro qilishni qaror qilib, krizisda qolgan tinchlik musofasini boshlamoqchi bo'lgan. Pokiston davlatlik bexatarlik va diplomatiya ishlariga mas'ul bosh ministr maslahat elchisi Sartaj Aziz 9 ayning 10 kuni bildirishicha, Pokiston hukumatı tinchlik musofasini ilgari surish uchun birodarni qo'yib berishga ma'qul bo'lgan. Rabbimiz Alloh dunyoning har qaysi joylaridagi qorong'u zindonlarda yetayotgan asarlarimizga o'zi chiqish yo'li ato qilsin. Amin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, murtad Pokiston hukumatining generali Taliban mujohidlarining bomba hujumida o'ldi. Pakistan armiyasi deyishcha, mayor general Sanullaxon va ikki ofitser bir harbiy gazarmini ko'zdan kechirgandan keyin hujumga uchirgan. Sanullaxon Pakistanning g'arbiy shimolidagi Suvat rayonining hukumat armiya mas'uli. 9 ayning 15 kuni mazkur mayor general va uning ikki hamroyi Pokistonning g'arbiy shimolidagi Afg'oniston chegarasiga yaqin rayonda yo'l bo'yi bomba hujumiga uchrab o'lgan. Vaqadan keyin Pokiston Taliban mujohidlari hujumga mas'ul bo'ladiganligini jakarlagan. Bu qatimqi hujum qilish vaqasi yuz berishdan bir kun ilgari Pokiston hukumati Pokiston-Afg'oniston chegarasidagi Der va Sivat rayonidan bosqichlarga bo'lib qo'shin chekindirdiganligini jakarlagan edi. Oldingi hafta Pokiston bosh ministri navoz Sharif poytaxt Islomobodda mamlakatlik siyosiy partiyalar yig'iniga riyosatchilik qilganda Pokistondagi har qaysi partiyalar Taliban bilan tinchlik suhbati o'tkazishga birdek qo'shilgan. Pokiston Taliban mujohidlarining bayonotchisi 9 oyning 15 kuni bayonot e'lon qilib, Pokiston hukumati bilan urush to'xtatmaydiganligini o'xshash holdagi hujumlarning davomlashadiganligini bildirgan. Bayonotchi biz ularni o'ldirdik Құдды олар бізіне өлтіргендек деген Аллаху Акбар. Афғанистанда джихади ұжымлар тез сүрәт білен дауын қылмақта. internet xabarlardan ma'lum bo'lishicha afg'onistonning vardak viloyatida afg'oniston davlat bexatarlik idorasining binosiga yaqin bir yerda mashina bomba portladi portlashdan keyin bir turkum qurolliq mujohidlar afg'on xodimlariga hujum qildi javobgarlikni Taliban mujohidlari ustiga olgan mazkur hujumlarda 4 nafar afg'on mas'ul o'ldirilgan 6 mujohid shahid qilingan bu hujumda hukumat 100 dan ortiq odam yaralangan robbimiz alloh mujohidlarimizning jihodiga barakat bersin va g'alaba ato qilsin amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha iroqda avtomobil bomba hujumi yuz berdi iroqning turkman shahrida avtomobil bomba hujumi yuz berib uch amallik saqlovchi xodim o'ldirilgan olti odam yaralangan bu qatimqi hujum iroqning karkuk tozhormato viloyatlari orasidagi tekshirish punktida bomba qachilingan avtomobil bilan elib berildi tozhormato shahar boshlig'i shalal abdul e'lon qilgan bayonotida bomba qachilingan avtomobilni haydagan bir kishi tozhormato karkuk orasidagi tekshirish punktida avtomobilni portlatdi huchamonlik saqlag'uvchi xodim o'ldirilgan olti odam yaralangan dedi alloh mazkur fidoyi birodarimizning shahodatini qabul qilsin amin vangjudan yo'lga chiqqan yo'lovchilar aeroplanida hodisa yuz berib 14 nafar yo'lovchi yaralangan internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha tayland aviatsiyasi a 330 301 navbatchi aeroplan 8 sentabr bangkok aeroplan maydoniga yetib kelganda hodisa yuz berdi 14 nafar yo'lovchi yaralandi Bu qitimliq növbətçi aeroplanның nömrə tg 679 Guangzhoudan uçqan aeroplan pəsləb aeroplan meydanına qonğan vaxtda hadisə yuz bergan. Yaralanğanlarni dərhal doktorxanaga aparğan. Aeroplan uçuş-düşüş yol aralığındakı yaylağa qonğan. Aeroplan aldığı qıysayğan tərəfi ciddi ahvalğa işiltidigan serilmə qavatga hava qaplışıb qılıb bu hadis kelib chiqqan. Rabbimiz Alloh ularning o'ngsizliklarini teximiz ziyoda qilib bergay. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyda maktab oldida portlash yuz berdi. xitoyning janubidagi guanshijuan rayonining go'ylin kentida bir maktabning oldida elib berilgan portlatish sababli ikki odam o'ldi 17 yetti odam yaralandi xitoy shinxo axboroti yaralanganlarning 10 nafarining o'quvchi va ahvolning xatarlik ekanligini bildirdi portlashning shu yer vaqtida degan soat 8 atrofida yuz berganligi uqtirildi Ko'rguchilar portlatishning uch chaqliq motosiklet bilan maktab oldida maydonga kelganligini ilgir surdi ko'rguchilar yana motosikletning dastlabda yalqullab qo'yganligini keyin portlaganligini uqtirdi allohu akbar afg'onistonda avtomobil bomba hujumi muvaffaqiyatli ishga oshirildi afg'onistonning paktika yoki paktiyami viloyatida 18 tonna partlatuvchi modda qachilangan cho'ng bir yuk mashinasi amerika harbiy kazarmasiga o'zini qo'shib portlatish xarakterli hujum amaliyoti uyushtirdi mazkur hujum natijasida afg'oniston hukumat xabariga asoslanganda 110 askar o'lib 40 cha askar yerdar bo'lgan robbimiz alloh fidoyi qarindishimizning jihodini qabul qilsin Yerdarlarning halokatini ziyoda qilib bersin amin bu haftalik o'qishimiz mushu yerda oxirlashdi kelar gaplik o'qishimizni ko'rishgacha robbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم دوستم قدل غن إزاد سبيا مستكيم سد بلوب الغال يريني وجهات باقي دور تاكي قيامات يرسون جهاني إسلام نموري كم دوستم قدل غن إزاد سبيا مستكيم سد بلوب الغال يريني Bu cihattadır ta ki kıyamet Yorulsun cihan İslam'ın nuri Mücahit yiğitler san şirleri Kolda Kur'an-ı dinin izzeti Faisi kılmaktır Kur'an